Book 2 9 Teisha. Teisha. 1 Yemei Hashavua Yemei Hashavua Sheni. วันอังคารยมชลิชียมชลิชีวันพุธยมรวีอียมรวีอีวันพฤหัสบดียมฮามิชียมฮามิชีวันศุกร์ ยมชิชิยมชิชิวันเสาร์ยมชาบัตยมชาบัตวันอาทิตย์ยมริชอนยมริชอนสัปดาห์ อาทิตย์ฮาชาวัว ฮาชวัว ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ มียมเชนีอาดยมริชนมียมเชนีอาดยมริชน วันที่หนึ่งคือวันจันทร์ฮายมฮาริชนบาชวัวฮูยมเชนี היום הראשון בשבוע הוא יום שני. วันที่สองคือวันอังคาร היום השני בשבוע הוא יום שלישי. היום השני בשבוע הוא יום שלישי. วันที่สามคือวันพุธ היום השלישי בשבוע הוא יום רביעי. היום השלישי בשבוע הוא יום רביעי. วันที่สี่คือวันพฤหัสบดี היום הרביעי בשבוע הוא יום חמישי. היום הרביעי בשבוע הוא יום חמישי. วันที่ห้าคือวันศุกร์ היום החמישי בשבוע הוא יום שישי. היום החמישי בשבוע הוא יום שישי. วันที่หกคือวันเสาร์ היום השישי בשבוע הוא יום שבת. היום השישי בשבוע הוא יום שבת. วันที่เจ็ด คือวันอาทิตย์ฮายอมฮัชวีเอบาชาวูอาฮูยอมริชอนฮายอมฮาชวีเอบาชาวูอาฮูยอมริชอนหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันบาชาวูอาชิวอายามิมบาชาวูอาชิวอายามิมเราทำงานเพียงห้าวัน אנו עובדים חמישה ימים בלבד. אנו עובדים חמישה ימים בלבד.